Verbum Dei caro factum est. Tal-mużew ifakruna dejjem kull fejn imorru, kull soċju tal-mużew għandu isa badge żgħira u fiha hemm miktub Verbum Dei caro factum est. u l-Iben t'Alla sar bniedem Biex inkun sinċier, għalkemm Ġesù twieled elfejn sena ilu, Min għandu problemi fil-familja, min għandu problemi ta' mard, min għandu qed jieħu sehem fil-gwerer, min qed jirrabja kontra l-inġustizzji. Dawk kienu għadhom u jibqgħu. Allura tgħiduli imma x'differenza ġab miegħu dan Ġesù? Jekk il-mard, l-inġustizzji, kienu għadhom u jibqgħu. Ġesù li ġabilna hija l-mod differenti kif jiena nħares lejn ir-realtà. Ir-realtà, jekk inkun irrid inkun realistiku u la idealista u lanqas pessimista, realistiku. Ir-realtà hi illi fil-ħajja tagħna, naħseb kull wieħed u waħda minna għadda minnha, fejn tinvesti f'persuna, tħobbha, tafdha u titradik, titħaq bik. Naf kemm hawn dan il-Milied familji li bdew veru sabiħ fil-bidu taż-żwieġ tagħhom, fil-bidu tal-iva li qalu lil xulxin, u llum tkellimhom u jgħidulek, Heq, għadna flimkien minħabba t-tfal. Mhux għax inħobbu iżjed 'il xulxin. Sirna qisna aħwa. Anzi agħar minn aħwa, għax ma nitkellmux. Jien qisni s-seftura, insajjar, innaddaf. Hu għandu l-ħbieb u jgħix ħajtu. Anke dan il-Milied, minkejja li Ġesù twieled, din ir-realtà ħa tibqa'. Allura x'tifsira għandu dan il-Milied? Waħda mill-unfinished business ta' ħajti hija li għadni ma mortx il-Betlehem fejn twieled Ġesù. U hemmhekk proprju dalgħodu fl-aħbarijiet kienet waħda mill-items prinċipali minn sema' l-aħbarijiet. Betlehem hemm il-post fejn it-tradizzjoni tgħidilna illi twieled Ġesù. Il-post tan-natività, il-post tat-twelid ta' Ġesù. Għal bosta sekli, biex tidħol fil-post fejn twieled Ġesù, fin-nofs hemm qisha stilla kbira biex turi fejn twieled Ġesù. Però biex tidħol f'din il-knisja hemm bieb. Hemm bieb ta' ħames metri u nofs. Peress li jien naf ħafna matematika, saqsejt kemm huma ħames pietri b'ħames mietri metri u nofs, u qaluli xi nineteen feet. Imma dan il-bieb bidluh. Għalquh b'ħajt biex in-nies ma jistgħux jidħlu fih. u ħallew bieb żgħir ta' metru u nofs, ta' four feet and a half, biex tidħol fil-knisja trid tgħaddi bilfors minn dan il-bieb żgħir biex tara fejn twieled Ġesù. Għandi nifhem li l-intenzjoni kienet biex meta jkun hemm l-attakki minn barranin biex jieħdu din il-knisja kienu jsibuha iżjed diffiċli biex jidħlu fil-knisja. Però hemm raġuni oħra, iktar profonda, u r-raġuni hija din, peress li l-karozzi ta' dak iż-żmien kienu żwiemel u wieħed biex imur minn post għall-ieħor kien jirkeb iż-żiemel, dawn li jkunu fuq iż-żwiemel jibqgħu deħlin fil-knisja biż-żiemel b'kollox. Allura biex iġagħluhom jinżlu minn fuq iż-żiemel, għamlu bieb żgħir ħafna kemm jista' jgħaddi biss bniedem, u ż-żiemel ħalluh barra. Quddiem dan il-fatt, Inħoss li hemm verità iżjed profonda minn din il-verità storika. U li hija hi? U li hija din, biex jien nidħol fil-post fejn twieled Ġesù, biex Ġesù jitwieled ġo fija, Ġesù jitwieled fil-familja tiegħi, mal-ħbieb tiegħi. Hemm bżonn illi jkolli l-kuraġġ illi ninżel minn fuq iż-żiemel tal-għerf u l-moħħ illuminat li għandi. Sakemm jien nibqa' marbut mal-ideat tiegħi, mal-mod li nirraġuna, mal-mod għax jien hekk nara l-ħaġa, għax jien hekk nifhimha, Sakemm jien nibqa' marbut ma' dan it-tip ta' atteġġjament, m'hemmx ċans li niltaqa' ma' Ġesù. Irrid ninżel minn fuq iż-żiemel tas-suppervja tal-moħħ illuminat li għandi jiena. Bħalma għamel San Franġisk. San Franġisk, il-messaġġ li jtina llum fil-Milied huwa s-sempliċità. Lill-patrijiet San Franġisk qallhom, Tistudjawx! Għax jekk tistudjaw, ħa ssiru supervi u taħsbu li intom xi ħaġa. Fil-fatt għal ħafna żmien ma kienx iħalli l-patrijiet jistudjaw. Għal din raġuni għandu raġun. Għax jekk l-għerf tiegħi, id-degrees li għandi, il-fatt li mort l-università, il-fatt li għamilt ċertu studju li forsi l-maġġoranza tan-nies ma għamlux, faċli li nimla rasi b'dak il-għerf u naħseb li jiena superjuri għal ħaddieħor. Biex jien nifhem is-sempliċità tat-Tieni Persuna tas-Santissima Trinità li saret bniedem, irrid inkun sempliċi. Sempliċi. Mhux simpleton, simple. Simpleton tkun isek iblah, temmen kollox, tibla' kollox, kull ma jgħidulek xi ħadd jgħidlek inħobbok, tgħid, Illejk dan kemm iħobbni! U malajr nemmen fih. Tkun sempliċi tfisser ma tkunx komplikat. Tara l-affarijiet b'mod iżjed sempliċi u naturali. U wieħed mill-modi kif nara nagħmel dan, Bħalissa f'sagredspace.com.ai, sacredspace.ai, li hija websajt tal-Ġiżwiti Irlandiżi, matul dawn il-ġranet kien hemm dejjem l-istorja ta' Natività kif jifhimha, studjuż, kif jien jifhimha San Pawl, kif jifhimha l-vanġelist, l-evanġelista, u dan l-aħħar kien hemm l-istorja tat-twelid tal-Christmas kif tifel żgħir jirrakkontha. Ħa naqrajilkom. Tajjeb jgħid, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu kienu qed jieħdu ikla bejniethom. U kienu qed iħarsu 'l isfel lejn id-dinja. U bdew jindunaw kif did-dinja hija mħawda. U qalu, wara naqra, Ħloqna lid-dinja, imma dawn il-bnedmin ħlief gwerer, mibegħda, ġlied bejniethom m'hemmx. Bdew isaqsu lilhom infushom, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, x'għandhom jagħmlu. U l-Ispirtu s-Santu qal, biex inkunu ċari, diġà pprovajna nikklirjaw id-dinja minn nies ħżiena. Tiftakru meta għamilna bagħatna d-dulluvju u d-dinja kollha ta' dak iż-żmien ġiet meqruda? X'kien il-frott? Kien li tlifna ħafna nies u ħafna annimali. L-Iben qal, Tiftakru meta konna nibagħtu l-profeti? fid-dinja biex f'isimna jgħidu n-nies li jikkonvertu, u x'ħadna? Ħafna minnhom saru ħżiena bħalhom. Tiftakru meta ġagħalnihom imorru kollha barra mill-belt tagħhom u marru Babilonja fl-eżilju biex nagħtuhom tagħlima, però mbagħad meta raġgħu lura komplew bl-istess ħajja ta' qabel? U l-missier qal, Veru, hija diffiċli din is-sitwazzjoni, imma fil-fatt ma nistgħux inħalluhom weħedhom dawn. X'nistgħu nagħmlu? Wara kollox aħna ħlaqniehom, il-bniedem ħlaqnieh xbieha ta' Alla stess, xbieha tagħna stess. X'għandna nagħmlu? Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa li anke lesti li nħallsu prezz li huwa għoli dan il-prezz. U kien hemm silenzju fit-Trinità. Sakemm mument minnhom l-Iben b'entużjażmu qallu, Papa, Abba, x'taħseb jekk jiena insir wieħed bħalhom, ngħix bħalhom, ngħaddi mill-istess esperjenzi tagħhom? Ovvjament, ħa mmur liebes b'mod differenti biex ma jindunawx li huwa jiena. U mbagħad wara li nagħmel din l-esperjenza magħhom, nerġa' lura u nipperswadihom li jiġu għandek. U l-missier ħares lejh u qallu, Ħeqq. Taf xi tfisser din l-idea? Tista' tfisser illi int ħa tħallas b'ħajtek stess biex iġġibhom lura. U jekk joqtluk, dan ser iweġġel lil qalbi. Kien hemm iżjed silenzju, u l-Ispirtu s-Santu ħares lejn il-missier u qal, Naħseb illi l-iben għandu raġun. Jiena se mmur bħalu u jiena ngħin biex iwassal l-aħbar it-tajba lill-bnedmin bħalhom bħall-bniedem fost il-bnedmin l-oħra. Qallu, Taf kif jaħdmu l-infezzjonijiet fost il-bnedmin? Dina tkun infection u ħadd ma jinduna biha u tittieħed minn ħaġa l-oħra. U qalu, Hekk aħna rridu nagħmlu, billi bħal infezzjoni nidħlu fil-qlub ta' tant nies, U nagħtuhom id-dawl li jiġi minn Alla. Din hi xi tfisser l-Inkarnazzjoni. Dan hu xi tfisser il-Milied li t-Tieni Persuna tas-Santissima Trinità saret bniedem bħalna f'kollox barra mid-dnub.